Awit, Kabanata, Isandaan at Apatnaput Isa. Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y tingin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso. Itong pagtaas ng mga kamay ko. O Yahweh, Bibig ko ay iyong bantayan, ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Huwag mong babayaang ako ay matukso. Sa gawang masama ay magumon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa gulo, sa handaan nila'y nang di makasalo. Pagkat may pag-ibig, ang mabuting tao pwedeng magparusat pagwikaan ako ngunit ang masama ay hindi ko ibig ng aking uloy buhusan niya ng langis. Pagkat ang dalangin at lagi kong hibik ay laban sa gawa niyang malulupit. Kung sila'y bumagsak, tuloy na hatulan, maniniwala na ang mga nilalang na ang salita ko ay katotohanan. Tulad ng panggatong na pira-piraso, sa pinaglibingay, kakalat ang buto. Di ako hihinto sa aking pananalig, ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid, sa mga patibong ng masamang tao, ilayo mong lubos, ingatan mo ako. Iyong pabayaang sila ang mahulog, samantalang ako'y ligtas mong kinupkop.